Alemania, mila sortzie eta hiutan hoita hamara, Erik von Wolf kimikalaiak osto berdeko barazkiak aztertu zutian, bakotsak sumat burdun zian ondo joztatzeko. Ikerketaen emaitzak karnet batetan idatzi zutian eta zerenda horretan espinakak maixo agertu zien. Ehun miligramu espinaketan hoita hamabost miligrama burdun kausitzen zien burdun utur ditugun dilista edo delako lantiletan aldiz, sortzi miligrama ungu baizik estielaik. Urtiak juntzien berriz espinaka aipatu zen arte. Mila bedeatzuehun eta hoita bedeatzeko hatxarian, amiketako estatu batuetan, Elize, Chrysler, Segar, Marazkilaiak sortu popei pertsonaia famatia izan arte. Symbol Theater deitzen zen, BD aldizkai baten bidez zen guegana agertu. Lehen aleetan, Marinel Famatiak oilo baten kukula lastantuz edo kaisatuz zian be indar espantagarria biltzen. Bena hilabate sumait behantago, bursetako crash famatu hua joizen estatu batuetat. Fortunak hurtu zien eta pobrezia lanhua bezala hedatu bastergu eta Pobreziak gosia ekarizian eta goxiak anemia. Gaitzuni buegiteko egiteko berri zohitu zien mila sortziehun eta hiutan hoita hamarian Erik von Wolf Haike egian zian ikerketa lanaz. Espinaken burdun kantitatiaz eta huni oi hartzuna eman nahiz Popeiek indartzeko oliokukulaen lastantzia utzizian eta espinak jaten hasi zen ondroiuak espantagarriak izen omen zien. Ordiala arte harrakasta gutizien barazki hau, mudan sartu behitzen hauren azieteta arte. Hatik, sumanahi espinak jan, anemiak etzian baitezpada gibel egiten. Zerbait kumprenitu nahiz, aztertu zien espinakak ekar ahaltzezaken burduntzion ehua. Eta emaitzak ez usteko bat ekarri zian ehun miligrama espinaken ostuetan, etzen azkenian hoita hama zazpi miligrama burdunie diaiten. Baizik eta hiu miligrama koma zazpi. Mila sortzi ehun eta hiutan hoita hamareko lehen emaitzaen emailek, komaen edo virgula dela kuan ezartia ahatzezien. Haleike, espinakak ezpadu uste bezain beste burduin behebeitan, popeiei esker espinak ekoizlei uste beno habo errebenio ekarri deioe. Egunko egunian oano, estatu batuetan, ehuneko hoita hama hiuak espinak ezaten beitu eta ekoizle hoiek eskerake utziri deitzoe popeiei, esen, espinak gehien ekoizten den Texaseko Crystal City eta Arkansaseko Alma hietan, mainel hunen estatu bana jaikiak izan behitia herri sarjan. Proba, zerbaiten galtziak, kasu juntan koma baten galtziak, ekarten ahaldiala, eraitan den bezala, du beurre dan lezepinar. Thank